Uzvišeni plemeniti kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovo sakupio i odredio da nastavimo govoriti o njegovoj uzvišenoj vjeri, prvenstveno o njegovim tabareke wa ta'ala lijepim, lijepim imenima i svojstvima koja proizilaze iz istine. Večeras, draga braćo, i cijene sestre govorit ćemo o jednom Allahom te bareke veličanstvenom imenu ime koje nosi u sebi svojstvo koje svaki vjernik treba potvrditi i prihvatiti onako kako su prihvatili ili e, prve generacije muslimana, a to su naši selefe Znači, večeras ćemo govoriti o Allahom te bareke vetala imenu En-Nur U prijevodu značenja, mada bi više volio kroz predavanje da spominjemo nur, nego prijevod značenja bosanski jezik. Možemo kazati, znači, svjetlost. Svjetlost. I vidjet ćemo šta su učenjaci kazali kada su pokušali u značenju, kada se odnosi na vlade bareke pojasniti. Vidjet ćemo šta kažu selefi kako je istinsko značenje ovoga imena. Jer oko ovoga imena ima puno pogrešnih stavova, puno pogrešnog tumačenja, kako ne dolikuje, kako ne priliči Allahu te bareke ve ta'ala. Zato je jako bitno da svaki musliman i muslimanka dobro, dobro nauče u treću vrstu tevhida, a to je da Allah ima najljepša imena i savršena svojstva onaj koji ne potvrđuje Allahova lijepa imena savršena svojstva, a potvrđava eh, ove dvije prve vrste, znači tevhida, Allahovog rububijeta i ruhijeta, nije istinski vjenik, niti može biti vjenik, ko negira. Ili ko potvrdi prvu, a ne potvrdi drugu, isto tako. Zato je jako bitno, znači da ovo večerašnje predavanje obratimo posebnu pažnju kako bi shvatili što bolje i na način kako su to shvatile prve generacije. Sama pomisao en nur ili ajet kuranski djela Šanu kaže Wallahu nuru samavati wal ard. I kada čovjek pomisli kakvo je sve značenje i čemu to značenje se može da vodi, mora znači da zastani i da pogleda kako su to selefi shvatili ovu, znači, odnosno ovo veličanstveno Tebare Kvetala ime i ono na što ukazuje ovo ima, to je svojstvo Allah te bareke da je on svjetlost. Da je Allah te bareke svjetlost. Ovo veličanstveno Allahu te bareke ime se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu. A Ibn Kajin spominje iđma Selefa, znači do njegovog vakta i vremena, da su svi potvrđivali ovo Allahu barek ime i smatrali da je brajali jedno od Lavi lijepih imena, kao što je predaja kod Tirmizije od Velid ibn Muslima, sve ona dobro poznata, da kaže da niko nije negirao to ime, a ono se nalazi znači u redosledu pobrajanja i smatranja, znači štihadom od strane Velida ibn Muslima da je to jedno od lavite te barek lijepih imena. Međutim, danas postoje mnogi koji se suprotstavljaju i koji odbijaju i ne žele da prihvate da je u Allahu te vetala ime iskreću, izvrću značenje istog. I to je jako, znači opasno. To su muatile. I ovo je jako bitna, znači, tema. Ja i nisam s razlogom prije, znači, htio pojašnjavati, ono su Allahu te barek vetala pa smo ostavljali sve za poslije, za poslije, pa izašla, hvala te barek vetala knjiga o svojstvima, koja će olakšati svatanje ove treće vrste na našim prostorima, ljudima koji su neupućeni, koji nisu imali prilike da čitaju na tu temu. Nije što je djelo, znači to koje smo mi napisali, koje smo znači ovdje posvijetili da ljudi mogu čitati, već iz razloga što je jako bitno, a te literature nema. I ono što ima vrlo, vrlo malo znači, vrlo malo se govori o tome. A ovo veličanstveno Allaho te barek vetala ime Enuri, svojstvo koje proizilazi iz tog istog imena, nisam spominjao tamo, i nisam ga navodio. Jer ćemo ga posebno brati ovdje. Znači, jako je bitno svati razumijete ovo ime, zbog toga što postoje ljudi koji su mu atile, a to su oni koji iskreću, izvrću i negiraju Allahova te bareke i svojstva i imena. U tu grupu spadaju oni koji općenito negiraju Allahova te barek sva imena i sva svojstva i oni koji potvrđuju imena negiraju svojstva i oni koji potvrđuju imena i određena svojstva, svi su oni muatile. Jer ne prihvataju šarijanske tekste onako kako su prihvatile prve generacije. Međutim, što kaže Ibn Taymiye, Rahmetullah Ali, kaže, čudno je, čudno je, da one stare džahmije, a kad kažemo džahmije, to su osnivači sekte, i njihovi imami vođe su potvrđivale ovo veličanstvo na Allahu te bare kvetala ime En Nur. Oni koji došli nakon njih su ga negirali, ali su oni potvrđivali. Isto je Hasan el Ašari, kojem se pripisuje sekta koja? Šarije. E, također potvrđuje Allahu te bare kvetala ime pa kaže fe innehu nur. Uistinu on te bare kvetala nur ali nije poput svjetla, znači ovo što mi možemo da primijetimo, svjetlo sunca, mjeseca, zvijezda i slično. I to je bit i suština da se zna kod Allahovi Tebare Kvetala osobina da kada potvrđujemo i kada govorimo o njegovim Tebare Kvetala osobinama, nikada ne smijemo pomisliti ili porediti Allahove Tebare Kvetala savršene osobine sa osobinama stvorenja. Allah Đele je uzvišen, veličanstven, o svi osobina manjkavosti, a on te bare kvetala sve drugo je stvoreno mimo njega. Kad kažemo sve drugo stvoreno mimo njega, također znači spadaju i svojstva. Svojstva lađele vala nisu stvorena. To su njegove lične osobine ili osobine njegovih radnji i dijela koje čini kada on te bare kvetala hoće, koje su povezane sa njegovom, sa voljom. Ako hoće to uradi, ako neće to, to on subhanahu wa ta'ala ne uradi. I ovo svojstvo Allaha te bareke vetara i osobina da je on svjetlost, da će našem ako voda pojasniti. Ibn Đari Rahmetullah kaže za kuranski ajet Allahu nuru samavati wal ard da je Allah dželle dželaluhu svjetlost nebesa i zemlje. On tumači nur da je Allah subhanahu wa ta'ala el hadi upućivač stanovnika nebesa i zemlje i sva stvorenja se upućuju njegovim nurom. Odnosno, sva stvorenja se e, štite također njegovim nurom od delaleta i zablude. Ibn Taymi Rahmetullah Ali kada govori, znači e, imam Taberi je velika numeta i bio je na akide ili suneta u ovom poglavlju. On je kazao Hadi, da ne bi ko pogrešno shvatio da je on sad ovdje protumačio Allahu te barek ime i svojstvo onim što ne dolikuje. Kaže tem je da je adet bio mufesira, da nekada kada komentarišu, kada tefsire određene znači ili ajete ili riječi ili i Allahu te barek imena, oni ukažu na ono na što ajet ukazuje. A u pitu u suštini ne negiraju šta? svojstvo koje sadrži e, ta riječ ili ima Allah te bareke, te bareke ve Tako da ćemo vidjeti Ibn Kajim i ostali kažu nema smetnje da Allah subhanahu wa ta'ala ima znači i navešamo četiri značaja e, nur da je on te bareke ve ta'ala el hadi upućivač, ali u isto vrijeme da ima atribut i svojstvo koje njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje i onako kako njemu subhanahu wa ta'ala priliči kako poču mi, kako mi ne poznajemo. Znači, postoje i druga mišljenja Ibn Đerir sam u svom, u svom tefsiru navodi, a i drugi učinjaci koji su pokušali pojasniti šta znači Allahu te barek ime Nur. Zatim drugu ili e, drugi tefsir koji prenosi Ibn Đerir kaže da je Allah te barek taj koji upućuje njegovim svjetlom, njegovim nurom, nakon što je hadi. Zatim navodi mišljenje da Allah Đelešanu upravlja nebesima, nebesima i zemljom. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svjetlost nebesa i zemlje. I druga znači mišljenja koja su prenešena, koja su prenešena od Selefa. Ibn Arabi Maliki navodi nekoliko bihtisar, znači u skraćenoj formi, mišljenja učinjaka šta su kazali za Allaho Tebare Kvetala ime An-Nur. Pa prije svega kaže da ima značenje El Hadi. Upućivač i ovaj kaul govor se pripisuje na basu radi Allahu, radi Allahu. Zatim Munawir, onaj koji osvjetljava nebesa i zemlju, onaj koji daje svjetlo nebesima, nebesima i zemlji. I ovaj govor je po kirajeti Ibn Mesuda. Vidjet ćemo znači, da postoji kirajet da se uči tako. Zatim treće mišljenje muzejinu, da je on taj koji je ukrasio nebesa, nebesa i zemlju. Četvrte, četvrto mišljenje da je on vahir, očiti i jasni. Peto, da on posjedi osobinu svjetlosti. I šesto mišljenje, koje će biti najispravnije, da je on nur, da je Allah dželaluhu sam po sebi svjetlost. I mi ćemo kazati na što kazali učinjaci. Ibn Kajim Rahmetullah Ali, kada govori, a govori na mnogim mjestima o svojim djelima, pa kaže svjetlost, nur, je jedna od Allahovi Tebare Kevetala savršenih osobina, iz kojeg ili iz koje je izvedeno Allahovo Tebare Kevetala ime En Nur. A mi smo govorili, odnosno nismo ovdje spominjali, spominjali smo u, serijalu, znači Allah Tebare Kevetala savršenim osobinama, da su imena izvedena iz Allahovi te bareke vetala savršenih osobina i zato Allah dželaluhu ima mnogo više osobina nego nego imena, nego, nego imena. <clears throat> Zato Ibn je kaže u Akidu Vasitije, ovo je poglavlje opširno. Znači, nema samo neke osobine, a ovo je poglavlje, znači, opširno. Mnogo, mnogo Allah Đela ima svoji, osobina. Zatim kaže Ibn Kajim Rahmetullah Ali, kaže, najbliži govor u tumačenju kuranskog ajta Allahu nuru samavati val ard, da je govor Ibn, Abbas, e, Mesuda radi Allahu anhu, gdje je kazao u poznatoj predaji, zaista kod vašeg gospodara ne postoji niti noć, niti dan. Zaista kod vašeg gospodara, gospodara ili uistinu kod vašeg gospodara ne postoji noć, niti dan. Pa kaže, nuru semavati val ard min nuri U istinu, svjetlost nebesa i zemlje je osjaja njegovog veličanstvenog lica. Allahu I vidjet ćemo drugi ajte, odnosno hadisa koji kazuje na to. <clears throat> Ibn Kajim na drugom mjestu kaže, rahmetullah ali, svjetlost, nur, nur, svojstvo savršenstva. Suprotno tom svojstvu je svojstvo majkavosti. A Allah Đelešanu, se govori, znači naši, a Allah Đelešanu se ne opisuje osim svojstva savršenstva. On se ne opisuje svojstva majkavosti. Pa zatim kaže, shodno navedenom ili tome, uzvišeni Allah Đelešanu je opisao sebe da je on en nur, da je on svjetlost. Jer je svojstvo savršenstva. Ah, ako možeš sjeti samo da je on, znači Allah te barek vetala en nur, svjetlost. Nakon toga kaže, opisao je svoju knjigu, knjigu, svoj govor, kelamu Allah da je nur, da je svjetlost. Pa kaže nakon toga, podario je svojim evlijama nur, a svojim neprijateljima tamu. Kako? Navodi kuranski ajde, Allah Đelešanu kaže Allahu valiju ladina amenu yukhrijuhum min zulumati ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Uistinu je Allah Đalla Đelaluhu zaštitnik i prijatelj vjernika. On vjernike, svoje vlije, izvodi iz tmina na svjetlo. A prijatelji i zaštitnici, koga? Nevjernika. Oni koji ne vjeruju su taguti koji ih izvode sa svjetla na tmine ili u tmine. Zatim kaže, pogledajte dalje što kaže Mukajim. Zatim kaže nakon toga, na sudnjem danu će se pojaviti vjerovjesnici i pojavit će se njihovi sedbenici. Svaki vjerovjesnik će imati dva svjetla, dva nura. A njihovi sljedbenici će imati po jedno svjetlo. Dok umet Muhammed Ali salatu svaki pojedinac od umeta će imati dva svjetla. A vjerovjesnik Muhammed Ali salatu wasalam će imati svjetlosti koliko ima dlaka. Allahu Zatim kaže, on se ukazuje na vrijednost i savršenstvo svjetlosti. Zatim kaže, Meleci su stvoreni od nura, pa su zbog toga najodobraniji i najvredniji. Allah Đelešanuhu koji daje nur, za nije preći da bude i sam nur. <laughs> Vidjet ćemo što je kazao poslije. Zatim hadis od Ebu Musa radijallanuhu kojeg nećemo u cijelosti citirati, nego ćemo uzeti samo eh, jedan dio gdje kaže poslanik sallallahu ve vseleme hijabuhu nur zastor veličanstvenog Allahovog lica i od svjetlosti. Kaže poslanik alaih sallatu wasalam, Buharija i Muslim ga bilježe, kada bi otkrio svoje lice Allah Đelešanu, znači kada bi se otkrio taj zastor, zbog blještavosti sjaja njegovog lica te bareke te sva stvorenja bi bila spržena. Dokle god njegov pogled doseže, dokle dosježe gospodaro pogled, od driku hulepsar do njega pogledi naši ne mogu doprijeti. Vahuva jutriku lepsar, a on sve znači vidi, njegov pogled do svega stvoreno dosježe Što znači sve što je stvoreno bilo bi sprženo, kada bi se taj zastor koji je od nura otkrio. Allaha te bareke vetala. Pa kaže Ibn Kajim Rahmetullah Ali, kada je svjetlo zastor hijjaba prepreka da se vidi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno njegovo biće, onda nema nikakve sumnje da je svjetlost njegovog veličanstvenog lica daleko znači jača i veća od samog, od samog hijjaba njegov e, zastor ili hijab svijetli njegovim nurom. Znači u njegovim riječima kada gledamo stalno e, znači naglašava i potvrđuje osobinu nura da Allahu te barek pripada svjetlost. <laughs> Kaže, kada je svjetlost nebesa od sjaja njegovog lica, kako je rekao Ibn Mesud u predaji koji smo naveli, pa preče je da je svjetlo zastora koji je iznad nebesa kod znači da sja od njegovog sja, sjaja. Razumijete? Znači koji je iznad nebesa, iznad nebesa. Treće je, znači da taj sjaj i taj nur, da je taj sjaj nur dobro od Allahovog te bare kvetara nura. Pa kaže da li je moguće da zastor bude o svjetlosti onome koji nema i koji ne posjeduje svjetlost. Ne, nikako to nije moguće. Ovo je sebi odgovor onima koji negiraju Allahu Tebare Kvetala osobinu, osobinu nura i svjetlosti. Ibn Huzeme u svom kitabu Tevhidu kaže obaviješten sam e, ili došla do mene vijest da oni koji se pripisuju, koji se pripisuju šarijaskom znanju, da posjeduju znanje, da su učeni, a kaže koji ne razumiju ovo poglavlje, koliko je bilo učen njegovo vremena, nisu shvatali ovo poglavlje, koje znači gdje je pisao mnoge knjige redove njima, Kaže da su spriječavali da se uči Allahu nuru samavati wal ard. Nego Allahu nawwara samavati wal ard. Allah je, znači, osvijetlio nebesa i zemlju. Umjesto dame obavezali su one koji čitaju uče Kur'an sa fethom. Tako da mijenja značenje. A ovo su zabranjivali, a ovo je ispravan kirajt isto. Nuru. Zbog čega? on njima odgovara. Na kraju nekim drugim dijelima e, je ukazano da su oni koji je on poslao izaslanike i prenijeli njegove riječi se povratili, hvala Bogu, od onoga na čemu su bili kada nije Ibn kuzevi za argumente. Jer je pojenta, odnosno problem onih koji negiraju svojstva Allaha te bareke vetala što pokušavaju ta svojstva da da shvati na svojstven način. Odnosno, oni uvijek kada se spomene neko svojstvo, pomisle svojstvo stvorenja. Pa kad to je nemoguće. Znači, jer u smislu, znači, dok on to pomišlja, dok to spominje, poistovjećuje svojstvo sa svojstvom stvorenja i odmah ga automatski negira i straha, znači da ne bi zapao u šta u tešbi. Poistovjećivanja lavi te bareke od tala savršenja osobina sa svojstvima stvorenja, što je kufr. Što je kufr. Nevjerstvo. Pa znači bježeći iz jednog zapadnu u drugi dalalet. Dok ehli sunne ne potvrđuje znači na takav način da bi to poistovjetio, nego onako kako to Allahu dolikuje. hoću niko ne poznaje. hoću Allahu i subhanahu wa ta'ala niko ne poznaje. Kao što su kazali učinjaci kada ti džehmija dođe i kaže dobro ti tvrdiš za određenu osobinu da je Allah Đelšanu ima. Znači tvrdiš da je ona ta, da je, da je posjedi Allah subhanahu wa ta'ala. Kakva je ona? Ti samo njemu kaže kakav je Allah. Pa da ti, kada ti kaže ne zna. Kako ću znati kakav je Allah? Kažeš mu ne znam ja kakva je osobina. A govoriti o Allahu o osobinama je poput govoriti o Allahom te bare koji je tala veličanstvenom biću. Nema razlike. Znači, mi spominjemo samo ono što je Allah naveo u, u, svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallahu alihi wasallam. Ne zalazimo u kakvoću. Niti je to, znači, i kod učenjaka, selefa, zalazio i govorio neuzubila Allahova ruka poput ruke toga i toga. Kada znamo da je razlika kod stvorenja prisutna. Kod stvorenja su, znači, prisutne razliku u njihovim tijelima. Pogledajte tijelo određenih životinja, kako se razlikuju. Da li je, znači, noga slona ista poput noge mrava. Razumijete? I u snazi, veličinu, samo je razlika. Pa Allah želalu je preći da bude razlika između njegovih stvorenja i samog Allaha Subhanahu. Tala, da njemu pripada najizvršeniji primjer. <laughs> Poslanik alaih u, znači, u nekim od svojih dova je učio sljedeću dovu. A'udhu bi nuri vajhik. Utječem se svjetlu tvoga lica. Elazi ešrakat lehu zulumat. Pred kojim je nestalo tami zbog njegovog znači svjetla i nura. U drugom rivajetu stoji bi već hikel kerim, tvojeg plemenitog, znači plemenitog lica. I ovo je jedan, znači, od hadisa koji ukazuju, koji ukazuju na svjetlost Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Ibn Rahmetullah Ali, kako smo kazali, navodi da su prve, znači, džehmije potvrđivale Allahu te ime Nur. Pogledajte, ima Mahmed kako je razgovarao sa jednom skupinom džehmija. Znači oni koji su potvrđivali Allahu e, te barek vetala ime en nur. Ali on htio znači skrenuti pažnju nešto drugo zbog onoga što oni potvrđuju. Vi znate da džemije, i oni koji slijede njihovo vjerovanje vjeruju da je Allah na svako mjesto. Znači ne postoji mjesto da Allah Đelešanu nije u tom mjestu. I što je kufrne vjerstvo, po iđmavu znači selefa. Što jako znači opasna stvar i zato čovjek treba govoriti o ime selama kako bi oni koji nemaju znanja ili koji su zapali u šubhe novotara izašli na pravi put. Kaže Imam Ahmed, kazali smo džehmijama, a ovo je bio njegov red i odgovor džehmijama. Kaj kazali smo džehmijama, koji smatraju da je Allah Đelešanu prisutan na svakom mjestu. Kažite nam značenje riječi Allaha Tebareke Veta'ala znači traži oni tefsir kako su sve to razumjeli, znači Allah Đelešanuhu, فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا Ovo je primjer iz Musa alaih sallatu wasalam, kada je tražio da vidi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, kada se je gospodar ukazao brdu, obrate pažnju, kada se je gospodar ukazao brdu, tvrdo se je pretvorilo u prašinu. Kaže ima Mahmeda. Zašto se je gospodar okazao brdu ako je u isto vrijeme bio u brdu? Ovako su činjaci onaj, ovaj, rješavali šume. Šta ćeš kazati na ovo? Da si najveći džehmija, ne do Bog, kako odgovoriti na ovakvu stvar? Nemoguće ali on kaže, kaže da je bio u brdu, kako vi smatrate, ne bi se otkrivao onome u kojem već postoji. Znači on odgovara njihovo, pa kaže, ali to zato što je Allah iznad Arša i ukazuje se kome on hoće. Kome on hoće. Allah Đelšan koji je iznad Arša ukazuje se kome on subhanahu wa ta'ala hoće a brdo nikada prije toga nije vidjelo Allaha Đelešanu. A kada se Allah Đelešanu kazao, ono nije moglo podnijeti. Viđenje Allaha Subhanahu wa ta'ala. I ovo je dokaz da nije moguće u Dunjanku vidjeti Allaha gorim okom. I ovo što ćemo navoditi, i i nur, i svjetlost, i sve, to su propisi koje Allah Đelešanu sada znači, odredio za Dunjanuk, Međutim, ahiret, ahiretski život i berzah i nakon svega toga, to je nešto drugo i na sudnjem danu ćemo vidjeti Allaha Đelešanu. I zato ova svjetlost nur, kako učenjaci kažu, ima nur, koja, e, svjetlost koja svjetla ali ne prži. I ima svjetlost koja svjetla ali prži. Sve živo sagorjeva. To je sva svjetlost hijjaba, Allaha te bareke kada bi otkrio. Međutim, na sudnjem danu, Allah Đelešanu će stvoriti tijela omogućuje vjernicima da ga vide, da podnesu viđenje, viđenje Allaha te Zatim kaže, kazali smo džehmijama, ovo je sad nama bitno zbog predavanja. Allah je nur, svjetlost. Pa su kazali da svakako Allah Đelešanu je apsolutna svjetlost. Znači potvrđio Kaže on, ali uzvišeni Đelešanu je kazao. Sa sljedeći ajet, ovaj ajt ćemo navesti da je ovo znači ono što se pripisuje kao Allahu te bareke ve taala osobina njegovog njegovog zlata. Wa ashraqatil ardu bi rabbiha. Tog dana, znači na sudjem danu kada Allah Đelešanu se bude spustio na mjesto, sada su to sve svojstva koja treba potvrđivati, spuštanje Allah Đelešanu, dolazak Allah subhanahu wa ta'ala, na danu mahšara kada treba, znači da se presudi između, između robova. I zemlja će se svjetlošću tvoga gospodara, znači toga sjati, tog dana. Kada Allah Lešanu znači se spusti, kada dođe na sudnjem, sudnjem danu. Od njegovog sjaja, od njegovog nura, min nuri rabbiha, Allah Đelešanu kaže. Pošto vi tvrdite da je Allah Đelešanu nur, kako ono htio, znači ono okolo, da dođe do suštine. Vi tvrdite, potvrđuje da je Allah nur, svjetlost, jest. I zato je opasno, znači, kako oni potvrđuju kako sufije tvrde za nur, to se onda dolazi da je Allah nama, da su mi dio njega, dio nas. One e, e, kajska koja su kufr, nevjerstvo. Kaže, vidimo da nas uzvišen alate barek bareke vetala obavještava da on posjeduje svjetlost. Ovo su mama Ahmeda. Zato nam kažite, a vi smatrate da je Allah na svakom mjestu. Da je na svakom mjestu. A on u isto vrijeme posjeduje svjetlost. On je nur. Kako to da ne osvjetljava kuće u kojima je tama? Razumijete? I vidite značenje riječi, znači kada bi se hijab, zastor, kada bi ga samo znači od sebe, sve živo bi spržio od svjetlosti vještosti i ljepoti njegovog lica. A oni tvrde neudobila da je laša na svakom mjestu. Vi danas pogledajte tame koliko ima. Razumijete? Zato ta svojstva, Allah Đelešan, njegova svjetlost, nije poput svjetlosti ovo što je Allah stvorio. Allah kaže da je stvorio i sunce i mjesec. I sunce i mjesec imaju svoj sjaj koji je Allah Đelešanu dao. On stvara i noć i dan, i mijenja dana i noći. Sve to Allah stvorio i sve to stvorenja a to nije Allah zat, to nije Allah biće, niti se Allah niti unutar, unutar ovoga svijeta, nego on daleko visoko iznad svega toga, iznad, iznad Arša te bareke, te bareke pa kako kaže, primjećujemo, znači danas, da su kuće u tami, da svjetla nema, a kad unesemo fenjer, svjetiljku, kaže, pojavi se nur, osvijetli se. A vi tvrdite da je na svakom mjestu, kako to ne blješti od njegovog te bareke vetala nura. <clears throat> pa kaže nakon toga, tada ti postane sasvim jasno njihovo laganje ili njihovo, znači iznošenje lažina, te bareke vetala. Učinjaci kada su korili ove kategorije ljudi u svojstva nisu šedili riječi, nego su ukazivali i obraćali se za stvarni znači, kako je pripada takvima. Šubha koju iznose znači muatile, novotari. Kažu Ako tvrdite, obraćaju se Ehli Sunetu, da je Allah Đelešan opisan svojstvom nura, svjetlosti, koja je stvarna njegova osobina, Allaha te bareke ve kaže to vas obavezuje na vjerovanje da mora uvijek u svijetu biti dan. Ne može doći do promjene dana i noći. <laughs> Razumiješ? Znači, da je on svjetlost i nur koji znači, daje i sjaj nebesa i zemlje, onda mora biti uvijek uvijek znači dan ne može doći do promjene dana, a mi to vidimo znači da nije to tako i mi to negiramo, ne prihvatamo to što vi tvrdite. Odgovor, kako su kazali učenjaci, jeste, jer oni džahmije i slični njima, kada ehli su ne potvrdi osobinu, oni odmah nazivaju mu šabije. Jer oni shvataju to da je to odmah poistovjećivanje svojstava sa svojstvima, eh, i svojstva sa svojstvima stvorenja. Odgovor da su to riječi mu Znači tako može tvrditi samo mušebe, ko poistovječi osobine. A ko su mušebe? Ko kaže Allahov nur i svjetlo je popus svjetlosti sunca. Razumijete? I taj nikad neće shvatiti Allahov nur. Zato što on ima u glavi samo svjetlo sunca, svjetlost dana, mjeseca i zvijezda. I kad se kaže Allah ima nur i Allah je od, od svjetlosti, on zamisli samo svjetlost sunca, dana, i slično. Što nikada, znači, ne smije to vjernik dozvoliti e, da pomisli, a, znači, o tim kamo da izgovori takve velike i krupne riječi. Allah šan kaže, leji se ke misli Hišej. Niko nije kao on. Ne ovo je pravilo kod ehle suneta. Znači, niko nije kao on. Sve što vidiš od stvari koje Allah šan stvorio, pogledaj kosmos, pogodaj na Dunjaluk, pogledaj, znači, sve što vidiš, ostvorenja, Niko nije kao on te bare kvetala. A on sve čuje i sve zna. Sve čuje i sve zna. Ima i svojstvo sluha i svojstvo vida, ali znači nikada, ni u kojem slučaju to svojstvo vida i sluha nije poput svojstva, poput svojstva stvorenja. Zatim učenjaci kada kažu i govori o svojstvu nura, kažu da nur dolazi znači, u četiri značenja. Prvo nur el hadi, da je Allah onaj koji upućuje, upućivač na pravi put, izvodi ljude iz znači tmina na svjetlo i slična značaja koja smo govorili u Allahu te kvetala imenu El Hadi. Zatim da ovo također ima i atribut koji se prepisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstvo poput svojstva i sluha i vida, svojstvo snage i moći, poput ostalih osobina, znači da Allah Đelešanuhu posjeduje svjetlost. Allah Đelešanu posjeduje svjetlost. Treće značenje, da se nekada nur pripisuje kome? Pripisuje se Allahom Tebare Kvetala veličanstvenom plementom licu, a nekada njegovom veličanstvenom biću. Znači, nekada su došli tekstovi, kao što je došao tekst A'udhu bi nuri vajhik. Kao što je taj došao tekst kao što su došli drugi tekstovi koje smo, koje smo navodili, koje smo citirali. Kada se odnosi znači, na e, svjetlost Allahovog te bareke tala veličanstvenog lica. Međutim, isto tako su tekstovi došli koji ukazuju na Allahovo te bareke tala veličanstveno biće, poput وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ binuri rabbiha. I tog dana, znači na sudnjem danu, zemlja će se ispuniti svjetlošću gospodara tvoga. Razumijete? Znači, tog dana kada Allah Đelšan se pojavi, sva zemlja, sve će se ispuniti sa svjetlošću Allaha te bareke, te bareke ta'ala. Pa ovdje je došlo min nuri rabbiha. Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi vseleme gdje kaže, koji je vjerodostojan, kada je Allah Đelšanu stvorio stvorenja, stvorio je gdje? U tami. فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ Pa je zatim prosuo na njih, prosuo na njih na stvorenja nešto od svog svjetla. minuri. Pa koga je zadeslo svjetlo, ili ta svjetlost koja je lašano prosuo na ta stvorenja, taj će biti upućen. Koga je mimo išla ta svjetlost, taj je ostao u To je nakon, nakon znači stvaranja. I vidimo znači da ukazuje ovdje minuri, nurihi od Allahovog te bareke e, svjetla što svi ovi eh, hadisi i kuranski ajte ukazuju da Allah Đelešanu posjeduje, svjetlo, svjetlost. Ibn Kajim Rahmetullah Ali kaže uzvišena nas obavještava da će zemlja na sudnjem danu zasijati njegovim sjajem. Pa kaže, taj sjaj i ta svjetlost je od njegovog, njegovog svjetla, njegovog nura. Što je znači jako bitno, jako bitno se shvati da se, razumije. Imamo dovu koju je poslanik Ali Salatu Veselam učio noćnu namazu. Kada ustane, znači odpočinje noći namaz, govorio znači u uvodu Allahume lekel hamdu ente nuru semavati vel arde. Allahume tebi pripada gospodar sa hvala. Uistinu su ti svjetlost nebesa i zemlje. Znači, podugačak je hadis, nećemo ga stigati zbog vremena. <clears throat> Ovo su tekstovi šarijaski, znači, samo u kratkim crtama koji kazuju na značenje ovog veličanstvenog Allahu te barek vetala imena En-Nur. En-Nur koji su došli Kur'anom i sunnetom. Kur'anom i sunnetom potvrđeno da Allah Đelešanu ima, znači, i posjedi ime Nur i da Allah Đelešanu posjedi osobinu svjetlosti. Plodovi koji proizilaze iz podijeljene, znači pripisuje se Allahom te bareke licu, pripisuje se Allahom te bareke biću. Prvi plod koji proizilazi iz poznaje a ovog Allahovog te veličanstvenog imena Nur da je ajet u kojem je spomenuto Allahu nuru samavati val ard da Allah svjetlost nebesa i zemlje i primjer Meselu nurihi, u nastavku primjer njegovog svjetla, kažu, znači učenjaci, da Allah Đelešan navodi ovdje primjer, primjer vjernika. Primjer vjernika i Allahovog tebare kevetala svjetla, ali od meselu nurihi postoji tumačenje kod učenjaka da se misli na nur e, njegova poslanika, njegova poslanika sallallahu da se e, zamjenica vraća na Allaha subhanahu wa ta'ala i da se odnosi na, na vjernike, da se odnosi na vjernike. Ovaj nur koji Allah Đelšan navodi kao primjer u srcu vjernika u kuranskom ajetu suri nur 35. ajetu je nur koji Allah Đelešanu ulijeva u srce vjernika imana i Kur'ana. Znači Kur'an i iman koji ulijeva Allah Đelešanu u, u, u, srce, u srce vjernika. Zato je došlo nurun ala nur. Suhani. Svjetlost, znači, Kur'ana na svjetlosti imana. nurun ala nur. Te dvije stvari, da te Allah ulije spoznaju Kur'ana i imana i da živiš tim životom, ah ti si spoznao najveličanstveniju spoznaju. Ono što će te, inša znači, odvesti dovesti do ženevskih do eh, odaja gdje ćeš uživati vječno sa svima onima koji voliš, a koji budu na uputi, koji budu na uputi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Ovu vrstu, znači, spominjanja imana i Kur'ana, Allah Đelešanu spominje u određenim ajitima u Kur'anu. Allah Đelešanu kaže وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا I mi smo ti objavili, kaže Allah Đelešanu, ono što ti se objavljuje. Pa kaže nakon toga ma kunta tadri mal kitabe walal iman. I nisi znao prije toga šta je kitab, šta je Kur'an i šta je iman. Nisi imao spoznaju o tome. Pa kaže nakon toga Allah Đelešanuhu وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا jehdi. Ali smo mi učinili to sve nurom, svjetlošću, koju pučuje i usmjerava. Znači Allah Đelešanu ovdje Kur'an i iman naziva, naziva znači, naziva nurom, svjetlom. jer onaj koji ne osjetio ovo svjetlo, a živi na dunjalu kahim, pa ko će mu dati drugi znači svjetlo? Odakle će mu doći svjetlo i nur? Ako ga znači ne bude uzimao i crpio gdje? Iz imana i Allahovi te Kvetala riječi, odnosno Allahovi te Kvetala Kur'ana. Zatim uzvišen je nazvao uputu i iman isto tako svjetlom. Uputu ima iman isto tako svjetlom. Allah šan kaže mejten, fa مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ dža'alna lehu, nuren jemši bihi. Zar je isti onaj koji je, kojeg smo mi znači oživjeli, koje smo dali život i koji, kojem smo također podali nur, jemši bejne nas. Zatim nakon toga što mu je sve to podario, oživio ga, podario mu nur, prolazi i hoda između, između ljudi. Poput onoga koji je u tminama žehilijeta. Nisu oni isti. Nikad taj ne može izaći. Znači, Allah Đelešanu ovdje uputu koji je ulio u srce vjernika i ima naziva također svjetlom. Svjetlom. I to je nur spoznaje, nur spoznaje Allaha te bareke njegovog puta i puta Muhameda sallallahu alihi ve sellem. Zatim Allah Đelešanu je opisao svoga poslanika sallallahu alihi vaselena u Kur'anu da je nur. Allah vam kaže kad ja'akum min Allahi nurum wa kitabum mubin. U istinu vam je došao od Allaha Đelešanovu nur. Učenjaci kažu to je poslanik alaih sallatu A nakon toga wa kitabum mubin i jasna knjiga svoju knjigu je nazvao jasno i to su pojašnjavali u imenu Alate Bare Kvetala koji je El Mubin i da je njegova knjiga isto tako Mubin. A ovdje vidimo da Allah Đelešanuhu naziva znači svoga poslanika Nurom. Da je poslanik Ali Islatu Veselam svjetlo. Onaj ko hoće da ovim tminama Dunjaluka dođe do cilja, a cilj je Allah Đelešanuhu i njegov džennet, ne može ići u tminama, a da ne uzme svjetljiku. A svjetljika ovoga, znači puta, je poslanik Ali Eslatosela, koji osvjetljava put do, do Allaha Tebare Kvetala. I ne postoji, znači, drugi put koji vodi Allah Subhanahu Wa znači mimo puta poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Zatim pogledajte, poslanik alaih salatu je dobio, dovio u toku noći, na noći namazima, tražeći da lađe da mu podari, da mu podari nur, svjetlost. Allahumma džal fi qalbi nura. To je poslanik sallallahu alejhi wa selleme tražio. Gospodaru moj, Allahu moj, učini u mom srcu svjetlo ili podari u mom srcu svjetlo. Wa fi basari nura. Mom pogledu također podari svjetlo. Zatim nakon toga kaže wa an nura, prije toga wa fi sam'i nura. I moj sluh osvijetli. Podari mi svjetlo sa moje desne strane. Podari mi svjetlo sa moje sa lijeve strane. I ispred mene, i iznad mene, i iza mene, pa kaže basme me sa svjetlom na kraju. Znači, e, pogledajte koliko je poslanik sallahu alihi vseleme tražio da Laha Đelešanu da mu ukaže na tu svjetlost. <clears throat> Zatim kaže Allah Đelešanu وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Ako me Allah ne ukaže na svjetlo, kome Allah ne podari svjetlo, nikada svjetla neće imati. Razumijete sa povezanost tog hadisa ove dove poslanika sallahu alihi wasallam i kuranskog ajeta. Kome Allah ne podari svjetlo, taj nikada svjetlo neće imati. A poslanik alaih sallatu koji je bio nur, traže da Laha Đelešanu da mu podari nur, znači i u njegovim postupcima, u njegovom vidu, u njegovom sluhu, ispred, iza, sa svih strana, znači traže da Laha te bare kvetala svjetlost. Vidjet ćemo na sudnjem danu da Allah će nam da će vjernicima podariti svjetlost koja će, ih, koja će ih pratiti. Zatim, Allah Đelešanu kaže jehdi Allahu li nurihi men ješa. Allah Đelešanu upućuje svojoj svjetlosti koga, koga on hoće. Na put istine, hidajet Allah Đelešanu i uputu daje kome on hoće. Upućuje na ovo svjetlo koga on te barek vetala hoće. Ako si odabran od ovolikog broja ljudi da si na uputi zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, jer pogledajte koliko je živi u ma koliko njih, znači dan ovdje da osjećaju neku svjetlost i vide, nisu na jasnoj uputi, nisu na onome što Allah Đelešanu ukazuje, naša, e, naša ukazuje šta pojašnjava. Ta nu, taj nur, ta svjetlost koja dolazi od Allaha te Kvetala je nur imana, ispoznaje Allaha te bareke sljeđenje poslanika Muhameda Muhameda sallallahu Zatim Allah naziva svoju knjigu i opisuje svoju knjigu Kur'an da je nur, da je svjetlo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ Allah Đelšanu ukazuje na vjernike ko su istinski vjernici, pa kaže oni koji budu vjerovali u poslanika alaih sallatu wasalam, pa ga znači pomogli, osnažili, ojačali. Za njegov sunnet se borili nakon, nakon smrti poslanika sallahu alihi wasallame وَاتَّبَعُوا i koji budu slijedili šta? Svjetlost koja se njemu objavljuje. A to je Kur'an. A učenjaci kažu ovdje ovaj nur وَاتَّبَعُوا nura ladi unzile ili ona, i budu slijedili svjetlost koja objavlja poslaniku alihi sallatu wasalam je svjetlost čega? Svjetlost Kur'ana i sunneta jer jedno i drugo je objavljeno poslaniku sallallahu alihi, sallallahu alihi wa sallam. Znači, وَتَّبَعُ نُورَ الَّذِي مَاهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ I ko bude, znači, slijedio ono sad će mi došao poslanik sallallahu alihi od svjetla, Kur'ana i sunneta, to su ti koji će uspjeti. Pa kažu učinjaci, uspjet i na Dunjaluku i na Ahiretu. Znači, ko bude slijedio i Kur'an i sunnet poslanika alaih Allah naziva takve opisuje, u istinu takvi će uspjeti. Uspjeće i na Dunjaluku i uspjeće na Ahiretu. Omer radi Allahnhu u hadisu koji bilježi Buharija kaže nakon smrti poslanika sallallahu vi znate u prvom momentu da Omer nije znao šta govori, šta izgovara iz žalosti znači za poslanikom sallallahu ve pa je kazao, ko bude kazao da je poslanik mrtav, ja ću mu osjeći, mu glavu. Međutim, Islam, e, u ovoj predaji već, znači već on suprotan iskaz njegov od onoga što je tada kazao. Međutim, ovo su trenuci kada je već e, trebalo da se odredi ko će biti, ko će biti halifa <clears throat> nakon smrti poslanika sallallahu alihi wasallam. Kaže, priželjkivao sam da Allaho poslanik sallallahu i wasallam toliko dugo živi <clears throat> da nas sve živi. To je priželjkivao Omer radijalanu. Znači da ne zadesi taj trenutak da poslanik preseli, da se vrati Allahu te barek vetala, da nastaje život nakon e, znači mimo poslanika ali salatu wasalam, nego da toliko dugo živi da nas sve nas živi. Pa kaže <clears throat> nakon toga pa ako je Muhammed ali salatu wasalam preselio, i ovdje potvrđuje znači ako je umro, a uistinu je preselio, kaže ipak je ostavio među vama nešto. Pa kaže, kad žale bejna dhurikum nuren tehte dune bihi. Ostavio je između vas nur, svjetlo, po kojem ćete biti upućeni, ako se budete toga držali. Ovaj nur ovdje misli se na Kur'an. Ostavio je znači između vas Kur'an, po kojem ćete biti upućeni ako se budete znači pridržavali, pridržavali Kur'ana. I vidimo znači da i Omer radi Allahu ukazuje na nur, da se odnosi na, na, na Allahu te knjigu Kur'an. Na kraju Allah Đelešanuhu je svoj vjerozakon opisao i nazvao nurom. Propise također nura. Vidimo danas koliko ljudi živi u džehlu, u tminama, da ovaj nur koji Allah Đelešanuhu nudi, znači putem poslanika, ali je svakako došla Allahova knjiga, propisi šarijatski, njegov vjerozakon, svi ahkani, sve što sadrži znači te barek knjiga, to je nur. Ljudi to ostavljaju po strani i uzmaju nešto što je tmina, što su tmine, što je zabluda i što je daleko da lavo te barek vetala puta. Allah kaže Inna enzalnahu, inna enzalna fiha hudem ve nur. U smo mi objavili Teurat u kojem je hudem ve nur, u kojem je uputa i svjetlo uputa i svjetloci. Cijeli, e, cijeli Teurat koji je objavljen, on je bio uputa i svjetlo. A kazali smo prije toga da Allah Đelšanu opisuje svoju knjigu da je nur, da je svjetlo. Također, znači druga knjiga koja je objavljena kao Inđil, Fihi hude ve nur, Allah Đelšanu kaže. U Inđilu je također, znači šta, uputa i svjetlo. Sve knjige koje su objavljene od strane Laha Tebare Kvetala su, znači, e, sama uputa samo svjetlo, nur, po kojem treba čovjek da vodi i da živi na, na, ovim, na ovim prostorima, znači dok je živ, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego znači u čitavom svijetu, gdje god da, da ga Allah Đelešanu stvori, gdje god da ga oživi, gdje god da mu udahne dušu, gdje god da se pojavi, treba da se pridržava i da slijedi ova dva svjetla, Kur'an i sunet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Na kraju molim Allah Đelešanu da nam podari svjetlo, svjetlo našim srcima, svjetlo u našim očima, svjetlo u našim ušima, našem sluhu, svjetlo ispred nas, svjetlo iza nas, s naše desne i lijeve strane i da nas oba sve znači, sa svjetlom. Molim Alate, te barek da nas uputi na pravi put, da nas uči od onih koji su uistinu pravi iskreni vjernici. Molim late te barek da oprosti nama našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da otvori naša srca ka uputi, da smiri naša srca na uputi, da nas učvrsti sve do dana dok ne susretimo Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Subhanika Allah'a, kešada la ilaha ila etubu